بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد في هذه الليلة ليلة الثامن من شهر جمادة الآخر من العام الثامن والثلاثون بعد الأربعمائة والألف من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام نلتقي بهذه الوجيه الطيبة والجباه الساجدة ونسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا وإياكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعنا وإياكم في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم آمين آه، قبل أن نبدأ في موضوع هذه الليلة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لكم الأجر جميعا على قدومكم وعلى إحسان الظن بأخيكم وأن يجزي القائمين على هذا على هذه المدرسة خير الجزاء وأن يجعل جزاءكم عند رب العالمين جنات عدن تجري من تحت الأنهار بسم الله الرحمن الرحيم وفضل الصلاة وتم التسليم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Bizim hocamız konumuza başlamadan önce Müslüman kardeşlerimize dua ediyor. Allah sizden razı olsun. Sizin gelmenizi buraya e, sarf etmediğiniz emekten size e, bol bol sevap versin inşallah. خلاص جزاك الله خير طيب آه، سأل بعض الإخوة سؤالا يتعلق بالسترة وفيما يتعلق بالسترة الكلام فيها طويل لأهل العلم ولكن نذكر المختصر المفيد أولا النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث إذا صلى أحدكم فليدنو إلى سترة منه أو كما قال عليه الصلاة والسلام ومقدار هذه السترة اختلف فيها العلماء اختلف فيها العلماء آه، بعضهم قال أنها ثلاثة أذرع وبعضهم قال أنها مقدار ممر الشاه وجمع بعض العلماء بين الحديثين لأن هناك حديث يقول أن مقدار السترة ثلاثة أذرع وبعضهم قال أن مقدار السترة هو مقدار ما أو مسافة التي تمر منها الشاة فجمع بعض العلماء بين الحديثين والجمع أولى من الإهمال فقال أن المصلي إذا كان يصلي المصلي إذا كان يصلي فالمسافة التي بين قدميه وهو وهو قائم وبين السترة تكون مقدار ثلاثة أذرع تكون مقدار ثلاثة أذرع إذا هذه المسافة وهو قائم أما إن كان جالسا فيكون بين مكانه وبين سترته مقدار ممر الشاه مقدار ممر الشاه هذا أولا تكلمنا عن إيش المسافة تشرح ولا أكمل Bir kardeşimiz daha önce sütre hakkında bir sual sordu. Sütre nedir? Bir insan namaza durduğu zaman önü boş olmasın. Resulullah Sellem bize bir emir verdi. İnsan namaza durduğu zaman bir şeye yaklaşsın önünde bir perde gibi olsun. Mesela camide olursa bir direk, evinde olursa ya da mesela buralarda olursa bir şey önüne bunun gibi çekebilir. Şimdi bu sütrenin uzakla, uzak, ne kadar uzaklığı olacak? Ee, iki hadis bunun da geçti. Bir hadis diyor üç e, zira. Zira bir ölçü. Buradan buraya. Eskiden böyle ölçüyordular. Bir şey tutuyordular. Bir, iki, üç böyle ölçüyordular. Üç zira bir hadis. Bir hadis diyor bir e, koyun bir şey e, geçmesi e, geçmesine kadar yani bir hayvan böyle önünden geçecekse ne kadar mesafe istiyor geçmesi için bu kadar olacak. Tabi alimler devamlı bir konuda bir hadisten fazla olursa sahih hadisler bir tanesini ihmal bırakmak istemezler. Devamlı hadisleri topla, hadislerin toplamasını istiyorlar. Yani hepsinde amel etmek, hepsinden anlamak istiyorlar. Baktılar kimisi tabi birinci hadise göre dedi üç zira kimisi dedi bir e, şey koyun falan e, geçmesine kadar ama bu iki hadisi aynı araya getiren alimler dediler insan ayakta ayakların yerinden sütreye kadar yani önündeki perdeye kadar üç zira olacak. Eğer oturuyorsa oturuyorsa onda oradan sütreye kadar ya da elinden sütreye kadar bir e, şat koyun gibi mesafesi kadar. طبعا هذه المسافة اللي هي مقدار ممر الشاة بين السجود موضع السجود وبين السترة وأنا قلت بين الجلوس وهذا خطأ مني بين السجود موضع السجود وبين السترة يكون مقدار ممر الشاة وليس بين الجلوس مو مسافة قصة مسافة Yani bir şat kadar insan secde ettikten sonra başı nereye geliyor ve sütreye kadar bu mesafe e, e, yani bu ölçü o, o mesafeye göre. Yani oturduğu yerden falan ölçmüyor. Secde yerinden ölçecek sütreye kadar. حكم السترة بعض العلماء قال أنها واجبة وبعضهم قال أنها سنة مؤكدة والأفضل للمسلم أن يحرص على السترة ولو كان يصلي في مكان لا يمر منه أحد لأن من فوائد السترة اقتداء بالنبي عليه الصلاة اقتداء لأمر النبي عليه الصلاة والسلام ثانيا أن السترة إذا وضعت فإنها تحفظ بال المصلي ونظره فلا ينظر يمينا ولا شمالا فتجعله ينظر إلى موضع سجوده لكن إذا لم تكن السترة موجودة حينئذ فبال المصلي أو نظره سينصرف يمينا وشمالا وأماما Sütrenin hükmü kimisi vacip dedi alimlerden, kimisi sünnetul muakkede. Ee, tabii kimisi der ben durduğum yerde kimse önünden geçmez. Mesela evde tek başında e, ee, odada, odanın ortasında oturur, durursa hiç kimse önünden geçmeyecek. O durumda da bile insan sütreyi koyması lazım. Çünkü onun koyması, e, koyması ibadettir. Yani onu koyunca bir sevap kazanıyor. Sallallahu aleyhi itaat ettiği için. Bu birincisi. İkincisi insan bunu koyunca namazı daha huşulu olur. Daha fazla aklı başında kalıyor. Yani fikri sağa sola çok gitmez o önünde olunca. Önünü kapatınca. هناك آه، ثلاثة أمور ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام تقطع على المصلي صلاته ولا بد أن يعيدها ثلاثة أمور تقطع المصلي صلاته كما ورد في الحديث يقطع صلاة المصلي أو صلاة المرء الحمار والكلب الأسود والمرأة الحمار والكلب الأسود والمرأة لذلك المصلي إذا صلى وكان أمامه سترة فليحرص على ألا يمر أحد من أمامه وخاصة الحمار فإذا مر غير الحمار كالبغل أو الحصان أو البعير أو الشاة فهذه لا تقطع وإنما يقطع الحمار والمرأة سواء كانت زوجة أو غير زوجة أو من المحارم أو غير المحارم فإنها تقطع الصلاة وسنتحدث عن حديث عن حديث عائشة وكذلك الكلب الأسود أما غير الأسود فلا يقطع الصلاة إذا ثلاثة أمور تقطع صلاة المصلي ولا بد أن يعيدها الحمار والكلب الأسود والمرأة والمقصود بمرأة المرأة الحرة البالغة Şimdi insan namaza durdu. Önünde sütre vardır. Durduğu yerden sütreye kadar bu mesafede üç şey onların biri geçerse namazı kesilir. Tekrar iade etmesi lazım. Tabi sütreden sonra kimse geçerse geçsin. Namazı bozulmaz. Üç şey onlar nedir? Anlamadım orayı. Orayı tekrarlar Sen namaza durduğun önünde sütra var. Sütreden sonra birisi geçerse kimse olursa olsun yani namazın kesilmez, bozulmaz. Sütreden önce önünden birisi geçerse namazın bozulmaz. Ancak üç şey onların biri olursa. Birincisi eşek olursa. insan namaz kılarken bir eşek önünden geçti. Sütreden önce. Namazı bozulur. Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eşek dediği zaman demek ki eşek her hayvan değil. Yani farz edelim, edelim koyun geçti. Namaz bozulmaz. Deve geçti. Namaz bozulmaz. Eşek. Ve siyah köpek bir köpek siyah olmazsa, rengi e, siyah olmazsa namazı bozmaz sadece siyah köpek. Üçüncüsü bir kadın geçerse. Kadın geçerse o da insanın namazını kesebilir. Ama kadın dediğimiz zaman yani büyük bir kadın buluğa vardıktan sonra çocuk değilse. La, la ilahe illallah. Fima yetallak bi sutra. احنا نحن اطلنا الكلام فيها لكن هذه النقطه الاخيره فيما يتعلق بالستره يستحب للانسان آه، او ما هي الستره؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يستتر بالعنزه ويجوز للانسان ان يستتر بكرسي او بعمود او بجدار أو بشيء غليظ أو شيء آه، نحيف كل هذا جائز أو يستتر بأحد المصلين أمامه سواء كان يعني مضطجعا أو جالسا كل هذا جائز وبالنسبة لحديث عائشة رضي الله عنها حينما قالت شبهتمونا بالحمير والكلاب فعائشة رضي الله عنها لم تحفظ من حفظ حجة على من لم يحفظ عائشة رضي الله عنها لم تكن تعلم هذه السنة وهي سنة الاستتار وهناك قاعدة يقولها العلماء من حفظ حجة على من لم يحفظ وحديث عائشة كيف نجمع بينه وبين الحديث السابقة أن عائشة رضي الله عنها كانت أحيانا تعترض النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين المرور وبين الاعتراف عائشة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة عليه يستتر إليها فأحيانا تعترض بقدميها فهذا لا يسمى مرور يسمى اعتراض أما الأحاديث تتكلم عن إيش عن المرور الكامل وإذا وجد المصلي من يقطع أو من مر بين يديه بين بينه وبين السترة فليدفعه والنبي عليه الصلاة والسلام قال فإن أبى فليقاتله ما معنى فليقاتله ليس معناه أن يقتله لا أن يدفعه بشدة أن يدفعه بشدة نكون بذلك انتهينا من حكم السترة ونتكلم عن حديث الليلة إن شاء الله Şimdi söyledik e, siyah köpek eşek olursa bir de kadın. Kadın yabancı kadın olursa ya da mahremlerden yani insan kız kardeşi, eşi falan olursa. Bir rivayet var Aişe Mümin'den. Diyor bizi köpeklen bir mi ölçtünüz mü? Eşeklen bir mi ölçtünüz mü? Tabi Aişe radıyallahu anha o zaman da bu sözü söylediği zaman da bu hadisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duymamıştı. Ondan bunu söyledi. Bir de ikinci bir şey aklında vardır. Aişe uyurken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza duruyor. Bazen ayağını uzatıyor önüne. Kastederek ya da e, kastetmeyerek Allah bilir. Yani rivayetlerde ayağını uzatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secdeye varınca ayağını ittiriyor sonra secde ediyor. Yani o namazı kesecekse nasıl ayağı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önüne gelince kesmedi. Uy ya da uzanırken. Alimlerde bir kaide vardır. Bir insanda bir delil varsa şu delil القاعدة ممكن تعدليها من حفظ حج على من لم يحفظ kimse bir delili ezberlerse onun ezberlediğini ezberlemeyene bir hüccedir, bir delildir. Yani Aişe Ummul Müminin bu sözü söylediği zaman da bir delili yoktu. Ama alimler bunu söylediği zaman bir hadise göre bunu söylediler. Onun için bu hadiste amel etmek lazım. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Bir insan namazdayken başka birisi önünden geçecekse bunlardan hariç olursa. Yani bir adam geçecek. Tabi namazını kesmez. Ama namazı, namaz kılan insan vacibi nedir o onun esnasında? Elini uzatacak yolunu kesecek. Geçmesin önünden. Eğer ısrar ederse devam ediyorsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor فَلْيُقَاتِلْهُ Yani sert bir şekilde onu ittirsin, geri döndürsün. Ancak o daha kötü olursa, yine geçerse o zaman namaz kesilmez. حديثنا في هذه الليلة أحبابي في الله عن أمر واجب على الأمة الإسلامية جمعاء وعلى الأفراد وهو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وبعض صفات الداعية وبعض وسائل الدعوة والحديث ذو شجون ولا يكفي له الساعات ولا الأيام ولكن نذكر ما يتيسر iraduhu biiznillah. Bu gece de inşallah bizim sohbetimiz davetin hakkında insan ne yapacak, usulü nedir bu şeylerde. Tabi bu konu çok geniş bir konu ama inşallah kısa bir şekilde e, Allah ne kolaylaştırırsa inşallah söyleyeceğiz. كيف أخدم الإسلام أو كيف أدعو إلى الله قال بعض العلماء جوابا عن هذا السؤال إذا صحت النية وأخو وكان العمل خالصا لله سبحانه وتعالى فإن الله يبارك في عمل الداعية ولو كان عملا بسيطا ولو كان عملا بسيطا لماذا؟ لأن النية صادقة النية صادقة لذلك كثير من المواقف تأثر بها المدعو بسبب إخلاص الداعي بسبب إخلاص الداعي وأذكر لكم مثالا الشيخ محمد العريفي تعرفونه كلكم كان هذا الشيخ حينما يدخل بوابة الجامعة عند بوابة الجامعة هناك حارس السكيورتي أو رجل الأمن كان كل ما يدخل ويخرج الشيخ ماذا يفعل ولا نشك أن الشيخ يعني بإذن الله من المخلصين وهو من الدعاء على مستوى الأمة كان كل ما دخل وخرج يقول السلام عليكم وهو خارج السلام عليكم ما فعل شيء ما فعل شيء أعطاه محاضرة ولا لا لا السلام عليكم مع ابتسامة فقط في يوم من الأيام الشيخ عليكم السلام في يوم من الأيام الشيخ كان مشغولا في جواله وكان مهموم بأمر يشغله فنسي أن يسلم على هذا الرجل مرت السيارة هذا الرجل أدرك الشيخ وأطرق عليه النافلة قال نعم قال الشيخ أنت اليوم ما, مر ما سلمت علي ليش ليش ما سلمت علي في بيني بينك شيء أنا سويت لك شيء هل سمعت عني شيء سبحان الله يعني هذا الموقف يستفيد منه الإنسان دروس كثيرة بسبب سلام وابتسامة الله عز وجل nasıl davet edeceğim? Alimler en önemli noktayı söylüyorlar. İnsan salih niyeti bu davete, bu davette ihlaslı olması şart bu davette. Ne kadar ihlası daha çok olursa, niyeti daha sağlam olursa o kadar daha çok etkisi olur öbür insanlara. Diyor hayatta çok önümüzde e, misaller geçti. Bir insan çok basit bir konuda ya da az konuşmalarda çok insanlara Allah Azze ve Celle hidayet verir. Hatta Şeyh Muhammed el-Arifi bilinen bir hoca yani davet, e, davet edenlerden <coughs> diyor bir camiye devamlı giderken gelirken e, sohbeti için yok dışarıda bir güvenlik duruyor. Yani e, şey yani camiyi korumak için şeylerden girerken Esselamu Aleyküm diyor. O da Aleyküm Selam diyor. Çıkarken Esselamu Aleyküm. Her zaman böyle selam veriyor. Bir gün meşguldu unuttu selam vermedi. Gitti arabasına o takip etti. Arabanın camını böyle çaldı. Hoca pencereyi açtı dedi buyurun. Dedi bugün bana selam vermedi. Neden? Bir şey mi duydun benim hakkımda? Kötü bir şey mi yaptım ben? Falan hocaya soruyor. Tabii hoca bildirdi dalgındım falan bir şey söyledi. Şimdi bu adam neden hocayı takip etti söyledi bunu. <coughs> Çünkü o selamdan çok çok çok etkilendi. Selamı kaybedince üzüldü. Peki hoca bir nasihat etti mi? Bir şey söyledi mi? Hiç. Bir tek selam söylüyor. Selamun aleyküm. Selam veriyor. Selamdan tabi inşallah hocanın ihlasından hiçbir şüphemiz yok. Selamın o kadar etkisi oldu bu duran adama dışarıda. Hoca içeride vaaz ediyor, adam dışarıda duruyor. Bir tek Esselamu Aleyküm kelimesinden hayatı değişti. Çok etkilendi. تخدم الإسلام وتدعو إلى الله سبحانه وتعالى إذا عرفت الطريق وسرت عليه إذا عرفت الطريق وسرت عليه ما هو الطريق؟ ليس طريق البلدة ولا طريق المدينة لا طريق الصراط المستقيم طريق الصراط المستقيم انت وانا ندعو ومعنا اعظم ما ما ما يكون سببا للهدايه الا وهو قل هذه سبيلي ادعو الى الله لماذا على بصيره ما هي البصيره ادعو الى الله بماذا بالمال بالجاه بالمال بالمنصب لا ادعو بقال الله وقال الرسول قال الله وقال الرسول من اين اتت من الوحي من السماء اعظم ما ادعو به الناس ان اقول لهم قال الله تعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم ما يدعو به المسلم لذلك الله قال عن كتابه إن هذا القرآن يا أهل الدعوة إن هذا القرآن يهدي لكن أين الذي يستهدي ويهدي بالقرآن القرآن هداية كم من أناس سمعوا القرآن ولا يعرفوا حرفا واحدا من العربية ولكنهم أسلموا فكيف لو عرفوا فكيف لو فهموا فكيف لو طبقوا فتخدم دين الله وتدعو إلى الإسلام إذا سرت على الصراط المستقيم إذا سرت على الصراط المستقيم لذلك نجد كثير من الصحابة وكثير من التابعين كانوا في شرك وفي خمر وفي زنا وفي ربا وفي سرقة آية واحدة هدتهم والأمثلة على ذلك كثيرة جبير بن مطعم رضي الله عنه حينما كان مربوطا في سارية من إحدى سواري المسجد النبوي وكان يسمع القرآن يسمع القرآن في إحدى الأيام سمع قوله سبحانه وتعالى أخلقوا من غير شيء أم هم الخالقون ماذا قال؟ يقول كاد قلبي أن يطير لا إله إلا الله كاد قلبي أن يطير والفضيل بن عياض رحمه الله الفضيل بن عياض رحمه الله كان معروفا بالسرقة بل كان من قطاع الطرق وكانوا يتواصون فيما بينهم يقولون احذروا أن تمروا من هذا الطريق حتى لا يتعرضكم الفضيل بن عياض ويسرقكم لا إله إلا الله ما هي توبة الفضيل بن عياض آية يا أهل القرآن في يوم من الأيام صعد على أحد أسوار صعد على سور من أسوار أحد البيوت وهم بالسرقة ولكنه سمع آية ما هي؟ نعرف هذه الآية هي قوله سبحانه وتعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله لا إله إلا الله صعد سارقا ونزل تائبا Kale bela kad ane ya Rabb. Bela kad ane ya Rabb. Biz davet yolunu öğrenirsek o zaman bu yolda sonuçları görürüz. Davetin yolu As-Sırat-ı Mustakim yoluna. Fatiha suresinde onu devamlı Allah'a dua ediyoruz, onu istiyoruz. Bu yola girersek, bu yola davet edersek o zaman düzgün sonuçları alırız davetimizden. Allah Azze ve Celle Peygamber Efendimiz'e diyor ey Muhammed söyle kul Hâzihi sebili bu benim yolum. Ed'u ilallah neye davet ediyorum? Hangi iş, hangi şey için? Allah'a davet ediyorum. Ala basiratin benim gözlerim kapalıyken, sizin gözleriniz kapalıyken insanlar böyle böyle beni takip edin bir şey öğrenmeden değil. Ala basiratin bilgi vererek size sizi davet ediyorum bu yola Allah'ın yoluna. Kul hadihi sabili ed'u ila Allahi ala basiratin. Peki bu bilgi basira nedir? Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti. Bu şu basireti. Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ala basiraten dediği zaman Allah'ın kitabına işaret ediyor. Allah'ın kitabında hidayet vardır herkese. Allah Azze ve Celle diyor Kur'an-ı Kerim'de اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ اَقْوَمْ Bu Kur'an hidayettir. Nereye hidayet? Hangi yola? لِلَّتِي هِيَ اَقْوَمْ Daha düzgün olanlara. Yani her konuda en iyi e, şekil Kur'an-ı Kerim ona yolu gösteriyor insanı, oraya götürüyor. Çok sahabelerden bir ayeti duyunca Müslüman oldular. Kur'an-ı Kerim'in etkisi çok büyük. Ama kim etkisi oluyor, e, etkileniyor ondan? Birincisi, şu ayeti duyan insan eğer samimi dedikleri gibi. Yani Müslüman değilse bile ama ciddi bir insan, aklı başında olursa bu birincisi. İkincisi şu ayete dikkat ederse, dinlerse, ayetin manasını anlarsa. El-Cübeyr İbn-i Mut'an bir sahabiydi. O esir tutuldu. Peygamber Efendimizin camisinde bir direğe onu bağladılar. Orada bağlıydı. Devamlı Kur'an-ı Kerim'i duyuyor. Resulullah sellem imam duruyor. Sonra bir günde bir ayeti duyunca şu ayet Allah diyor ahuliku min gayri şey'in em humul halikun. Onlar hiçbir şeyden yaratıldılar Yoksa kafirlerin hakkında Allah'a ibadet etmiyorlar. Allah'ı Allah diye, Rab diye kabul etmiyorlar. Peki neden kabul etmiyorlar? Yani kim onları yarattı? Hiçbir şeyden yaratıldılar. Yoksa onlar yaratıyorlar. Bu ayeti duyduğu zaman diyor böyle bir titreme bana geldi. Tamamen etkilendi. Ondan sonra bu ayetin sebebiyle Müslüman oldu. El-Fudayl ibn-i İyad tabiinlerden Müslüman alimlerin en büyüklerinden. Fıkıh kitaplarında her kitapta bakıyoruz onun ismi geçiyor bir delil getiriyor. El-Fudayl ibn İyad kimdi? El-Fudayl ibn İyad bir hırsızdı. Yolları kesiyordu. Sefere çıkanlar onun yüzünü bilmiyorlar ama ondan korkuyorlar. Millet birbirine tavsiye ediyor. Falan yoldan gitmeyin. El-Fudayl ibn İyad en çok oralarda bulunur. Sizin yolunuzu keserse öldürür yapar falan yerden geçeceksiniz. Bir gün gecede baktı böyle çalmaya gidecek hırsızlık mesleği yani. Böyle giderken gelirken baktı ufacık bir pencereden ışık gördü. Dedi muhakkak bu evde ya bir hasta var ya da zengin bir adam şimdi fırsat buldu yanında kimse yok paralarını sayıyor falan. Ben bir bakayım eve inmeden önce. Eğer zenginin birisinin evi sonra girerim Adamı öldürür, ölmür, öldürmeden ne yaparsa çalacak. Oraya çıktı aklında iki şeyin biri. Ya hasta ya da zengin. Oraya varınca bir duydu şu adam gece namazı kılıyor. Şu ayete vardı. Elem ye'ni lillezine amenu en tehşa'a kulubuhum li zikrillah. Allah diyor iman edenlere vakti daha olmadı tövbe etmeye. Ne zaman tövbe edecekler? Ne zaman Allah'a dönecekler bu iman edenler? Ne zaman düzgün yola dönecekler? Daha yukarıdayken dedi evet ya Rab evet. Zamanı oldu çok geciktim. Subhanallah tırmanladı çıktı. Hırsız, fasık birisi tevbe eden birisi döndü. Şimdi döndü başka bir insan kendine dönmek istiyor. Gitti bir harabeye saklanacak, oturacak. Devamlı oturduğu yerde orada düşünecek, düşünecek kendine dönecek. Oraya oturdu iki kişinin sesini duydu birbirine diyor haydi çıkalım yolu devam edelim. Öbürü diyor El-Fudayl ibn İyad şimdi çıkarsa bizi görürse bizi öldürür malımızı alır. Diyor Allah yani o kadar günahlarım var. Yaptım günahlar bir de bazı şeyleri yapmadım milleti korkutuyorum. Beni görmeden onlar da ben onlar ben de onları görmeden. O zaman tevbesi düzeldi. Bir Mekke'ye hicret etti hayatı düzeldi. Müslümanların en büyük alimlerinden biri oldu. Bir ayetten Kur'an-ı Kerim'in etkisi. Allah diyor Kur'an-ı Kerim hidayettir. Evet hidayettir. تخدم الإسلام وتدعو إلى الله سبحانه وتعالى إذا استغليت ولم تفرط في الفرص والإمكانيات والظروف المتاحة حتى في أحلك الظروف تستطيع أن تدعو إلى الله الإمام ابن تيمية رحمه الله الإمام أحمد بن حنبل ابن القيم وغيرهم كثير كانوا في غياهب السجون كم أسلم على أيديهم وكم تاب على أيديهم وابن الجوزي كم أسلم على يديه بالآلاف إذا استطيع أن أدعو إلى الله حتى ولو كانت الظروف المحيطة ضيقة وأستطيع أن أدعو إلى الله إذا لم أفرط واقتنصت الفرص المتاحة الآن تويتر تليجرام واتساب أستطيع أن أدعو بها إلى الله وخذوا هذه القصة هذا أحد الشباب الموفقين دخل على حساب رئيس أمريكا أهلكها الله وأهلك الكافرين فيها دخل على حساب الرئيس أوباما رئيس الكفر فدخل على المتابعين له دخل على المتابعين لهذا الرئيس وأخذ رسالة أخذ رسالة تدعو إلى الإسلام وأرسلها لكل واحد منهم هل هذه الوسيلة صعبة؟ لا بس الموفق من وفقه الله أسلم على يديه الكثير منهم من يصدق هذا؟ لا لابد أن نصدق لأن هذا دين الله لكن أين من يحمل ويقتنص مثل هذه الفرص والأمثلة على ذلك كثيرة تعرفونها bir Müslüman davet eden olursa önünde çok fırsatlar var. Fırsatları kaçırmayacak. Devamlı en iyi duruma bakacak. O fırsatı kaybetmezse çok ondan bir hayır bulunur hayatında. Çok e, insanlara hidayet hidayetine sebep olur. Eğer bakarsak insan demesin yani vaktim yetmiyor, müsait değilim, işim var, fikrim meşgul falan. Eğer bakarsak en büyük alimlere İmam Ahmed bin Hanbel hapse girdi, hapiste kaldı. İmam Ahmed bin Teymiye hapse girdi, hapislerde kaldı. İbnül Cevzi başkaları da çok. Hepsine bakarsak hapisteyken demediler biz hapisteyiz, oturmadılar. Hep Allah'a davet ediyorlar. Hatta kimisi o kadar büyük etkisi oldu binlerce insanlar hapisteyken, o hapisteyken onlar Müslüman oldular. İnsan fasık birisi hapse giriyor. Bir hırsızlık için, bir şey için dindar bir insan hapisten çıkıyor. Başkası geliyor şu imam hapisteyken sanki camide oturuyor gibi öyle davet ediyor. Bir insan hapisteyken davet etmeyi kaybetmedi, davet edebildi. Şimdi bizim zamanımızda internet elimizde var, her şey var. Yani insan çok çok çok yolları var Allah'a davet etmek için eğer davet etmeyi istiyorsa fırsat bulabilir. Birisi hoca diyor e, Obama'nın hesabına girdi internette. Onu takip edenler yani devamlı şu hesaptan haberi alanlar onlara mesajlar gönderdi. Bir mesaj etkis, etkili bir mesaj aldı. Hepsine gönderdi. İslam nedir? Şu uzak insanlar onları tanımıyor Bir tek isim, hesap onlardan bir sürü Müslüman oldu. Bir tek oradan girdiği için. Yani onların akıllarını anladı. Onlara göre bir şey gönderdi. O kadar etkisi oldu bir mesajdan. Onun için herkes bizden isterse bir yol bulabilir davet etmek için. تخدم الإسلام إذا قدمت حظ الإسلام على حظوظك النفسية والمادية فخدمة هذا الدين أحبابي في الله هي مسؤولية الجميع وخدمة هذا الدين أن تبلغ الغالي والنفيس وما تملكه في خدمة هذا الدين والأمثلة على ذلك كثيرة يقول بعضهم أنه آه، سافر لأحد البلدان لماذا؟ يريد أن يفعل ما حرم الله هو الآن سافر لماذا؟ للدعوة؟ لا سافر للمعصية وهؤلاء الشباب من السعودية سافروا لإحدى الدول العربية لفعل ما حرم الله حينما وصلوا لهذه البلدة كانت هناك امرأة عجوز وجدت هؤلاء الشباب الشباب الثلاثة ومثل ما يقال يعني آه، ضيقت عليهم الطريق حتى تريد أن تخاطبهم يعني ضيقت عليهم الطريق حتى حبستهم في مكان ضيق عند أحد الأزقة وقالت لهم يا أولادي انتم فيكم ريحة الحرمين ارجعوا بلادكم ارجعوا لبلادكم احنا نجمع القرش فوق القرش حتى نشوف الحرمين ونصلي ارجعوا ريحة الحرمين باقي فيكم يقول هؤلاء الشباب أحدهم لم يستطع أن يتمالك نفسه فمباشرة ذهب إلى المطار ورجع ويقول الباقين حينما ذهبوا لاستئجار مكان للراحة والنوم أرادوا أن ينامون أحد هؤلاء الباقين يقول أريد أن أنام فلا أستطيع أسمع هذه الكلمة تتكرر على مسمعي وهي يا ولادي ارجعوا أنتم فيكم ريحة الحرمين إحنا نجمع القرش فوق القرش فرجع وقال لأصحابه ارجعوا قالوا انتم كل شويه تخربون علينا كل شويه واحد يخرب واحد يرجع قال انا برجع وانتم بكيفكم نهايه القصه ان الذين بقوا بعضهم رجع وهو حامل للمرض الخبيث نسال الله العافيه والسلامه الذي اريد ان اوصله لكم ان من يخدم الاسلام لا بد ان يضحي بالغالي والنفيس كما يضحي هؤلاء بالغالي والنفيس للشهوات كما يضحي هؤلاء بالغالي والنفيس للشهوات والقصص على ذلك كثيرة يعني من ينظر للنبي عليه الصلاة والسلام من ينظر لأبي بكر رضي الله عنه أبو بكر حينما رضي الله عنه حينما أتى بماله كله خدمة لدين الله فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أبقيت لأهلك قال أبقيت لهم الله ورسوله والأمثلة على ذلك من تفاني الدعاء في خدمة الدين كثيرة Bir insan bu davete hizmet etmek istiyorsa birinci şartı dediğimiz gibi ihlaslı olacak ve niyeti sağlam olacak. İkinci şartı devamlı kendi menfaatini düşünmeyecek, ölçüyecek. Fazla vakit kalırsa hareket ederim. Fazla bilmem ne bulursam para harcarım. Bu davet ondan önce olacak. Devamlı birinci hedef benim davetim. İkinci hedef benim hayatım ne kalırsa. Fasık insanlar bazen dünyayı istem dünyanın istemesi için ona gitmek için acayip mal harcıyorlar, para harcıyorlar, vakit harcıyorlar bir tek bir şehvet için. Bir hikaye hocamız anlatıyor. Üç kişi, üç oğlan Suudi Arabistan'dan gittiler başka bir Arap ülkesine. Oraya gidiyorlar bir tek turist olarak gittiler. Ama dünyayı istiyorlar, fesadı istiyorlar, içki, günah. Hayır günah orada böyle yaşayacaklar sonra dönecekler Arabistan'a. Diye oraya indiler giderken hedefine yaşlı bir kadın onları bir sokakta gördü. Onların yüzüne geldi böyle önlerine geçemesinler onu. Dediler ey çocuklarım nereye geliyorsunuz? Memleketinize dönün. Kabe'nin kokusu daha sizden ayrılmadı. Kabe'nin kokusu sizden alıyorum. Biz parayı biriktiriyoruz kuruş kuruş fakirler. Bir umrenin parası biriktirmek için gidelim bir Kabe'yi görelim diye. Siz oradan geliyorsunuz bunun için. Çocukların döndüler, çocuklar döndüler burada kalmayın. Onların biri çok etkilendi bu sözden hemen. Öbür iki kişiden ayrıldı, havalaniye döndü, memleketine döndü. Öbür iki kişi gittiler. İlk önce tabi seferden yorgundular. Bir otele. Onların biri yattı. Diyor sabaha kadar uyuyamadı. Gözlerini kapatıyor. Şu kadının sözünü hatırlıyor. Çocuklarım sizin Kabe'nin kokusu sizden daha ayrılmadı. Onu alıyorum sizden. Bunun bu şeyler için gel. Yani korktu bu sözden nasıl ben oradan geliyorum Allah'a isyan etmek için. Öbürü ikinci günde döndü. Üçüncüsü kaldı. Ondan sonra üçüncü kişi, kişi etli döndü memleketine. Peki bunlar gittiler. Para harcadılar. Vakit harcadılar. Elhamdülillah iki kişi tevbe etti döndü. İlk önce şu kadına bakalım. Şu kadın bize örnek olsun. Demedi fasıklar bilmem ne gitsin. Yaşlı kadın iki kişiye hidayet sebebi oldu. Hem de çok konuşmadı. Birkaç kelime söyledi. Herkes çok fırsatlar bulur davet etmek için. Bu birinci faydayı görüyoruz bu hikayeden. İkinci faydayı görürüz. Kimse Allah'tan korku, korktuysa döndüyse Allah onu korudu. Üçüncü kişi nasıl hasta döndü. Üçüncü noktaya baksak Bunlar dünya için ne kadar masraf ettiler, vakit harcadılar, her şey yaptılar. Birimiz Allah için biraz malından kaybederse, bir yere giderse ya da başka bir şey yapmaya Allah için biraz cömert olsun. Hep valla dünyamı, dünyamı düzelteceğim son dereceye kadar sonra davete başlarım, sonra sadaka veririm öyle düşünmesin. تخدم الإسلام وتدعو إلى الله إذا ارتبطت الارتباط الوثيق وكان هناك عهد قوي وشديد بينك وبين من سبقك في هذا المضمار وفي هذا الطريق وفي هذا الصراط ألا وهم العلماء والدعاة المصلحين فبهم يقتدى وبهم وعلى سيرهم يحتذى فمثل هؤلاء يستفيد الإنسان منهم خبرات سنين كثيرة أما الإنسان إذا ابتدى الدعوة وكان في مرحلة الشباب وكان لا يعرف الفتاوى التي تهم الدعوة والوسائل التي تهم الدعوة فقد يدعو إلى خطأ وتكون النتائج عكسية وتكون النتائج عكسية هناك شاب يريد أن يدعو مثلا إلى يدعو جاره إلى الصلاة وهذا الجار ممن يفعل الشرك ويسجد للشرك ويسجد للأصنام ويعبد الأصنام قبل أن أعلمه الصلاة وأحكام الصلاة والسترة والسنة الراتبة أطهره من الشرك لأنه حتى لو صلى صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فلا تقبل منه لأن لديه شرك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون طيب كيف أعرف الصواب من الخطأ في الدعوة إذا كان هناك بيني وبين العلماء والدعاة ارتباط أسألهم هل يصلح هذا الوضع عندنا هكذا بماذا تنصحنا يا شيخ بماذا تنصحنا والآن لا يحتاج أن تذهب كما ذهب الصحابة إلى العلماء في الشام وفي العراق وفي اليمن لا بتويتر ولا بالواتساب اسأل الشيخ ولا ابحث في جوجل يأتيك الجواب إلى عندك Bir insan bu yola girmeden önce Allah'a davet etmeyi etmeye e, bu yolu seçince hemen çıkmasın ben gidiyorum davet etmeye ben konuşacağım ben yapacağım İlk önce bir irtibatı olsun ilim ehliyle. İrtibatı olsun, öğrensin. Onlardan ve e, davetin ehliyle irtibatı olsun. Gitsin, onlardan öğrensin. Bir sürü bilgiler lazım öyle bir insana. Bir insan davete çıkmadan önce onlarla irtibatı olmazsa bir sürü hatalara düşebilir. Bazen bir iyilik yapmak isterse daha kötü davranabilir davetin bir usulu var. Bir insana davet edeceksen en büyük hatalarına düzeltmeye çalışırsın. Ufak bir şey tutup tutuyorsun, öğretiyorsun, büyüğünü bırakıyorsun. Olmaz. Yani birisi bir insana namaza davet ediyor diyor. Namaz çok önemli ama zaten şu insan şirk amelleri var. Bir insana sigara, sigara için konuşacaksın onunla ama o adam içkici belki hatta heroin kullanır bilmem ne. Yani bir sıralama vardır bunun da. Eski zamanda Müslüman insanlar, davet eden insanlar Allah için ilim ehli memleketten memlekete gidiyorlar bir ilim almaya. Allah Azze ve Celle bize bu zamanda çok kolaylaştırdı bize bu yolu. Yani insan ilim ehliyle irtibat edebilir başka ülkelerde olursa bile internetten. Bir sürü şeyler öğrenebilir. Hazır şeyler vardır internetten. Onları okuyabilir, öğrenebilir, sonra hareket edebilir. تفضل جزاك الله خير. مما ينبغي للداعي إلى الله سبحانه وتعالى أولا تقوى الله في السر والعلن فلا بد أن يكون ممن يتقي الله سبحانه وتعالى في السر والعلن وإذا وقع في معصية أن يتوب من أن يتوب منها كما قال الله سبحانه وتعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أفلا تعقلون أيضا مما ينبغي للداعية أن يكون ذو قدوة حسنة أن يكون ذو قدوة حسنة فهناك من يدعو أبناءه إلى الصلاة وهو لا يصلي وهناك من يدعو إلى مثلا اجتناب وترك استماع الغناء وهو يتهاون في سماع الغناء لن يكون للكلام أي أثر إلا إذا ألحقته بالفعل والقدوه ابلغ من الف كلمه Bir insan bu davete çıkacaksa ilk önce ihlastan sonra Allah'tan korkması olacak gözün, gözün önünde. Yani günahlardan uzaklaşacak. Valla bir insan millete dini öğretiyor. Allah'ın sevdiği sevdiği amelleri öğretiyor. Sonra bir bakıyorlar ona gitti günahları işlemeye. Kendine caiz gibi onlara günah. Öyle olmaz. Allah'tan korkacak, her şeyi yerine getirecek, sonra insanları öğretecek. Tabi mükemmel olmaya beklemeyecek. Çünkü hiç kimse mükemmel yoktur. Ama hatası olunca hemen tövbe edecek, Allah'a dönecek. Bu şekilde olan insanlar Allah'a davet edebilirler. Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ اَفَلَا تَعْقِلُونَ Millete iyiliği öğretiyorsunuz. Allah'ın ayeti manası. Millete iyiliği öğretiyorsunuz. Kendinizi unutuyorsunuz. Akıllarınız nerede? Yani çok kötü bir şey insan onu yaparsa. Günahları işliyor ama millete öğretiyor. Bir insan bundan sonra örnek olması milletin önünde. Hareketinden millet dini öğrenirler. Güzel ahlakından öğrenirler örnek olacak bir şeyi söylemeden önce o yapması lazım önce. Bir baba çocuklarına diyor namazınızı kılın bırakmayın ama bakıyor babası kalkmıyor. Ya da oğlum ezan okundu namazı neden geciktiriyorsun ama o oturuyor çay içiyor. Namaz son vaktinde kılıyor. Bu insanın hiç etkisi olmaz. Konuşması hepsi boş boşa gider. O ilk önce tatbik edecek ondan sonra konuşursa söylediğini koşa koşa tatbik ederler. طيب سنسأل أسئلة حتى نغير الجو للدرس وهناك بعض الإخوة يضحكون وكأن السؤال سيأتي إليهم السؤال ينتظرون السكاكر <laughs> قل لهم الناس يكون في أسئلة مجدية بيركا السؤال سورالن يعني أطرشون براز بيلا أطرشون زديش تيرالن Sonra diyor ki misi gülüyor. Allah bilir bekliyor Resul onlara gelsin. Ben de, hocaya dedim şekeri bekliyorlar. Dün şeker dağıttı hoca. Onu bekliyor. Hoca biz, ben anlamadım. Ee, Peygamber aleyhissalatü vesselam namaz kıldığı zaman Hazreti Ayşe ayaklarını uzatmış. Ee, ayaklarını toplanak, toplandıktan sonra e, secdeye varıyor. Onu o, ben anlamadım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılıyor. Buraya secde edecek. O orada yatıyordu. Secdeye inmeden önce bir hareket etti ayakları buraya geldi. Şimdi Resulullah sellem secdeye inecekse ayakları önünde. Evet. İnerken böyle elini koydu ayağını ittirdi. Sonra secdeye gitti. Yani mahsur nedir kadınlar için kadın geçerse namaz bozulur? Şimdi hikmeti hadiste açıklanmadı. Ama bir şey gözümüzün önünde belli gibi. Haşa İslam kadını öpe, köpekle bir tut, tutacak. Evet, işte. Ama bir kadın fitne oluyor adamı. Evet, Namaz kılarken bir kadın geçti ve namazı bitirinceye kadar onu düşünüyor, bozuldu. Mesela olabilir. Her kadına mahsus değildir yani. Nasıl? Her kadına mahsus değil bu yani hareket. Yok her kadına. Ama Ayşe'nin durumu geçmek değildi. Ayşe radıyallahu anh. O yatıyordu ayağını böyle yaklaştırdı. Hadis-i şerif diyor geçmek. Şimdi iki rivayeti getirirsek hadis diyor geçmek namaz bozulur. Ayşe Ummul Müminin namazı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, a- hareketi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in namazına bozmadı. Demek ki böyle bir hareket olursa insan namazını bozmaz. Ama geçmek bozdurur. Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun. جزاك الله خير ما هي الآية التي كانت سببا في توبة الفضيل بن عياض رحمه الله El-Fudayl ibn İyad tevbenin sebebi hangi ayetteydi? Türkçesi Ondan daha vakti gelmedi tövbe. لابد أن يقول الآية Tefsirini istemiyor hoca. Ayeti istiyor. Ayeti Arapça mı? Arapça Kur'an'da. جاب معناها صح قرآن كريم سهل ايزي ها ايزي ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم إلى ذكر الله لذكر الله احسنت ت- تراجع الشيخ عشان يعطيك هديه الشيء الهديه الله اعلم اللي يراه حلاوه ما ادري Hoca hediyeleri benim üstüme atıyor. Nereden getireceğim şimdi dedi. O zaman sualları iptal edelim hocam. Şimdi yalnız burada bir haksızlık var. O arkadaş Arapça biliyor. Bu arkadaş Arapça bilmiyor. Şimdi sadece Onun için hediye vermeyelim. bak bak bak bak. Ee, Fudayl rahimahullah'ın had, e, şeyini e, hikayesini daha yeni duydu. Elhamdülillah manası hatırında kaldı. Evvelce o ne yaptı kazandı şeyi. Biz de hocaya Şekeri o kazandı. الشيخ يقول نحن الآن عم نساوي يعني ما حنقول ظلم يعني بعيدون عن الحرب هذا عربي وهذا تركي أيوة. هو جاب معنى الآية لا يستطيع أن يحفظها مثل العرب وهو الذي ذكر بها هو الأول فلازم يكون الهدية له قبل خلاص الهدية الأخ عند الشيخ عمار وهدية الأخ عندك <laughs> <laughs> لا لا لا نمزح اما بزق استمير <laughs> هدية بارك الله في مالك ما شاء الله بارك الله لك وانا تبكي مالي كثير جزاك الله خير طيب نكمل من الواجبات عند الداعي الى الله سبحانه وتعالى من الواجبات عند الداعي الى الله سبحانه وتعالى ان يهتم بالاصول ويترك الفروع أن يهتم بالأصول ويترك الفروع عند من يجهل الأصول عند من يجهل الأصول هناك أناس لا يحسنون الصلاة والصلاة من الأصول في الدين من أركان الإسلام وأول من يحاسب عليه العبد يوم القيامة ويأتي هذا الداعي بحسن نية وكم من مريد للخير لا يوفق وكم من مريد للخير لا يصيب يأتي هذا الداعية بحسن نية ويدعو الناس إلى الصلاة وجزئيات الصلاة آه، عفوا يدعو الناس إلى الأمور مثلا التي تتعلق بالصدقة أو تدعو إلى الابتسامة أو تدعو إلى الأخلاق مع أنها كلها أمور مهمة ودعا إليها الشرع ويغفل الأصل الذي هم مفرطون فيه وهو الصلاة هذا ليس من الشرع وليس من العقل فلا بد للداعية أن يعرف حال المدعوين المدعوين أمامه ويدعوهم إلى الأصول إن ضبطوا الأصول وأحكموها ينتقل بعد ذلك إلى الفروع فلا فلا يصلح ولا يقبل العقل أن الذي يبني البيت يهتم بالنوافذ ويهتم بالأبواب وبالفرش وهو لم ايش؟ يبني الأساس يبني الأساس مثل الأعمدة Şimdi bir insan davete çıktığı zaman önündeki davet edilenler öğrenecek hallerini. Yani herkes aynı değildir. Söylediklerini fotokopi buradan kaldıracak buraya atacak, buradan kaldıracak buraya atacak olmaz. Bilecek karşısındaki insan nasıl yaşıyor. Usullara başlayacak, teferruatı bırakacak. Böyle öğretecek. Çünkü hiçbir insan dinini birden öğrenemez, birden tatbik edemez. Adım adım insan yükselecek. İlk adımlar usullarda olacak. Yani bir insan namazı kılmıyor ya da eksik giderim güzel ahlakı ona öğretirim. Komşusuyla nasıl konuşacak nasıl o da önemli ama namaz usullardan daha önemli. Onun için en önemli olan şeylerde başlarım sonra öbürlerine geçerim. Şu önemli şeyler usullardaki şeyler onları öğrettikten sonra, onlar da amel ettikten sonra bunlarda insan teferruata geçer. Birisi onu ters yapıyorsa sanki bir insan bir evinin inşaatı yapıyor. Çok önem veriyor pencerelere, kapılara, raflara ama temeli bozuk yaptı. Temeli ne diyeyim tuzdan yaptı. Yağmur yağınca eriyecek. İnsan ilk önce temeli sağlam yapıyor. Onu bit bitirdikten sonra ne kadar Allah yardım ederse teferruatı öğretir, güzel yapar. Ama bir yerde duracaksa en azında temeli düzgün yaptım. Bu insanlar en azında namazları, farzları her şey düzgün yaptılar. İnşallah Allah kıyamet gününde onları kurtarır, cennete götürür. Fadal. أيضا من الأمور المهمة على الداعي إلى الله سبحانه وتعالى والذي يسلك سبيل الأنبياء أن يهتم بأثر القدوة النبوية في على فعله وعلى قوله وعلى هيئته فلا لن يقبل في الغالب المدعو من الداعي إذا كان مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام يعني هناك بعض الإخوة يريد أن يدعو الناس مثلا إلى بر الوالدين أو يدعو مثلا مثلا إلى الهدي النبوي في اللباس ومن نظر في حال الداعي يجده حليق اللحية ويجده مثلا واضع هذه الأساور ورابط الشعر هذه في الخلف ولديه الإسبال ويدعو إلى اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام طبعا هو مصيب أنه دعا إلى الله وهذا واجب ولكن عليه واجب آخر وهو أن يقتدي أو يدعو نفسه أولا أن يدعو نفسه أولا وهذه من المداخل من الشيطان على بعض المسلمين يقول له كيف تدعو الناس وأنت مقصر أنت منافق أصلح نفسك ثم أصلح الناس وهذا خطأ أصلح نفسك وأصلح الناس أصلح نفسك وأصلح الناس في نفس الوقت الشيطان ليس تقيا ولا زاهدا يريد أن يصدك عن الدعوة ويقول أصلح نفسك وأصلح نفسك ويأتيك بوساوس ومعاصي ويدخل عليك بأمور أخرى وتبقي وتبقى سنوات لا أصلحت نفسك ولا أصلحت غيرك لا أصلح نفسك وأصلح غيرك في نفس الوقت Şimdi bir insan davete başlamadan önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatını öğrenecek, onu takip edecek bu daveti yaparken. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sıfatı nasıldı? Hareketleri nasıl? o şekilde o da hareket edecek. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinden mesela sakalı bırakmak, bir e, elbise bir şekilde olmaz olacak. Bir insan onu tatbik etmeden gidiyor millete bir nasihat ediyor. Bir şey söylüyor. Elbise hakkında ya da başka bir şey hakkında. Milletin cevabı ne olacak ilk önce ona? Sen git kendine bak. Diliyle insan söylemezse kalbin de söyler. Bu insan yine e, etkisi olmaz. Peki o yanlış bir şey söyledi mi onlara? Yok. Doğru söylüyor. Ama ondan kabul edilmez. Doğrusu kendini ıslah etsin. Şeytan bakıyor. İnsan buna dikkat etti. Ne yapıyor ikinci engel? Kendini ıslah et. Yüzde yüz oluncaya kadar. Ondan sonra davet etmeye başla. O da yanlış. İnsan o noktaya varıncaya kadar Allah bilir kaç sene kaybeder ya da varmadan vefat eder. İki yola beraber girecek. Kendini ıslah edecek ve nasihat edecek, öğretecek insanlara. Bu şekilde inşallah hayrı bulmuş olur. تفضل هناك بعض المداخل أو بعض العقبات التي تكون في طريق الداعية وهذه العقبات قد تكون من بعض من بعض ضعاف الإيمان من المسلمين وقد تكون من غيرهم من أهل النفاق أو من أهل الكفر والشقاق فيريدون أن يصمتوا هذا الداعية ويقطعوا عنه الطريق فيلمزونه أو يلصقون التهم التهم به حتى يقف ويخاف من هذه الدعوة وأنه سيكون مصيره إلى إلى العقوبات أو إلى غيره من مثل من الأمثلة على هذه التهم أن يقال له أنت وهابي أو أنت داعشي أو أنت متطرف أو أنت أصولي وهذه أشياء تقال على كل مسلم ليس على الملتحي بل كل مسلم يصلي على طول مباشر يقال له أنت كذا أنت كذا أنت كذا أنت كذا وبعض المسلمين لجهله أو لضعف إيمانه يستسلم وهذا من الخطأ أولا إذا سمعت مثل هذه الأمور أول ما أقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل هاتوا برهانكم إن, كنتم إن كنتم صادقين إن كان لديك دليل فهاته ثانيا إذا قال لك أنت أصولي فقل أنا أفرح أنا أصولي كتاب وسنة أصولي أثار الصحابة أفتخر بهذه الأصول أنت ما هي أصولك إذا قال لك أنت وهابي قل أنا أفتخر أني وهابي وأني أقتدي وأهتدي بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وما هي دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب وابن تيمية وابن حبل ما هي إلا دعوة محمد عليه الصلاة والسلام وإذا قيل لك أنت داعشي فقل له هات هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ثانيا الجماعات المتطرفة في القتل وغيرها ليست موجودة عند المسلمين فقط بل موجودة حتى في الحروب العالمية وموجودة حتى عند النصارى وعند اليهود وعند الرافضة فليست موجودة فقط عند المسلمين هذا أولا ثانيا هؤلاء لا يمثلون إلا أنفسهم إذا كان هناك عائلة ومتربية وأبنائها من من أفضل ما يكون برا وصلاة وإحسانا وخلقا وخرج من بين هذه من, من هذه العائلة ابن مختلف تماما يمثل نفسه أم يمثل العائلة, العائلة كائنة يمثل من؟ يمثل نفسه فهؤلاء يمثلون الإسلام أم يمثلون أنفسهم يمثلون أنفسهم إن كان الإنسان صاحب عدل فسينظر بهذه النظرة أن الخطأ يخص صاحبه وأن الخير ما زال موجودا في الآخرين أخيرا فيما يخص الداعية لا تس لا تظن أبدا وإن ظننت فاعلم أنك تعيش في أحلام إن ظننت أنك سيربت على كتفك وتصور وتنشر وتذكر بالخير فاعلم أنك تعيش في أحلام فطريق الدعوة محفوف بالمخاطر وطريق الدعوة موجود فيه أشواك وهذه هي الطريق التي سلكها آدم ونوح وإبراهيم وموسى ومحمد عليه الصلاة والسلام وابن تيمية وعمر بن الخطاب وابن, حنبل وابن, وابن باز وابن عثيمين إلى, إلى آخر داعية إلى يوم القيامة ولكن الأجر عند رب العالمين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم دعاة مهتدين غير ضالين ولا مضلين وأن يتوفانا على هدي سيد المرسلين وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم لما يحب ويرضى وأعتذر إن كان في هذه الثلاثة الأيام أسأت المعاملة أو قصرت في أحد أو كان هناك مزح يعني مثل ما يقال الملح فيه كثير فأعتذر ومثلكم يغفر ويعفو ويصفح ويعذر أخاه ووفق الله الجميع لما يحب ويرضى ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على خير في هذه الدنيا وأن يجمعنا في جنات النعيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد Bir insan bu yola girince, davetin yoluna girince öğrendi ne yapması lazım. Sanmasın ben öğrendim, doğru yola girdim. Demek ki valla millet beni övecek. Aferin, güzel yapıyorsun. Hemen aklına koyması lazım. Bu yola girin, girdiği zaman çok engeller çıkacak önüne. Bazı şeyler aklına gelebilir, bazı şeyleri gelmez. Ama hayattan öğrenir. Milletin eziyeti devamlı, hareketleri, sözleri birbirine benziyor. İnsan o cevaplara hazırlansın. Kimisi münafık Müslümanların aralarında oturuyor. Nerede bir Müslüman Allah'a davet ederse, çıkarsa, davet ediyorsa, çıkarsa öyle bir Müslüman hemen gelirler saldırırlar. Milleti nefret, nefret ettirirler ondan. Kimisi zaten kafir küfrünü gösteriyor. Kimisi cahil bir Müslüman bu sözleri alıyor, tekrarlıyor her yerde. Ben sabırlı olmam lazım, hikmetli olmam lazım ve teslim etmeyeceğim. Zayıf olmayacağım. Yani sabrediyorum, sustum, böyle çekildim. Hayır. Herkese cevap verebilirim. İnsana laf atıyorlar ya da bir iftira atarlar bu Vahabi, bu dinci, bu bilmem ne yanlış bir şey söylüyorlarsa onlara derim delilinizi getirin. Ne zaman ben bunu yaptım? Ne zaman bu yanlışlığı yaptım? Ama mesele dinci derlerse derim evet. Din kimden geldi? Allah'tan. Kim getirdi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem getirdi. Evet ben Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaat ederim. O onu taklit ediyorum hayatımda. Ama siz kime itaat ediyorsunuz? Onlar utansınlar böyle bir cevaptan. İnsan cevabını hazırladı. Onlar böyle bir şey söylerlerse, bir iftira atılırsa, bir şey olursa her duruma hazır olsun. Ne diyecek, ne cevap verecek. Bazen insanı kötülüyorlar diyorlar. Bak Müslümanlar ne yaptılar, bak Müslümanlar ne yaptılar. Herkes kendine sorumludur. Bir Müslüman bir hata yaparsa hata İslam'dan değil, ondan bir aile mükemmel olursa birisi yalnız çıkarsa onlardan kötü amel yaparsa hırsızlık yaparsa bir şey yaparsa bütün bu aileye hatayı yaptı bütün aile kötülenir hatayı yapan kötülenir tutulursa hapse atılırsa o hapse atılır bütün aile tutulmaz onun için Müslümanların aralarından birisi kötü çıkarsa, kötü davranıyorsa, İslam'ın ismini taşıyorsa demesinler bak Müslümanlar böyle böyle. Yok Müslümanlar değil. Bu adam böyle. Bir Müslüman düzgün olursa böyle olmazdı. Herkes bilsin bu davetin yolu kolay bir yol değil. Dikenli bir yol ama bu yola girmemiz şarttır. Allah bize emretti buna. Onun için bu yola girmemiz lazım ve sabretmemiz lazım bu davete. Belki kimisi o aramızda oturuyor ben ne davet edeceğim, ne yapacağım, ne elimde ne çıkabilir. Herkes bir şey yapabilir hocanın getirdiği misallar gibi ve e, fırsatları insan kaçırmasın dedi. En azında en azında insan evinde davet edebilir. Çocukları sokaklarda yetişmesin, her pisliği öğrenmesin, her zaman onlara düzgün eğitimi versin. Dediğimiz gibi kendini ıslah ettikten sonra çocuklar babaları örnek gözünde rahat rahat ondan alabilirler. Sohbetimizin sonunda Hocamız diyor sizden ya da biriniz birinize bir hatam olursa sözümde ya da şakalaştık bazı kardeşlerimizle onları üzdüysem sizden bir e, affetmeyi istiyorum. Özür dil, diliyorum size. Hakkınızı helal edin diyorum. Ve sallallahu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.